insan ovaj sičušni čovječuljak se uzoholio i misli da može koliko hoće može kako hoće ali neće koliko hoće jer nisi došao na Dunjaluk svojom voljom niti ćeš sa Dunjaluka otići svojom voljom koliko je ostalo od tvog života? Pa je važno pitanje. Ko to od nas zna da odgovori? Koja to klinika, koji to konzili ljekara? Ne ima to. Niko od nas ne zna koliko će živjeti. إنما الدنيا جباح يحتوي يكفيك منها أيها الطالب قوت ولقد يكفيك Zar misli čovjek da je to smrt i ništa više? Da je to grob, zemlja, raspadanje i ništa više? Nije nedobo. A neki će poželiti da je to. Užasno je pomisao kada insan samo se zamisli nakratko da mora doći dan kada će ga njegovi najbliži ponijeti na tabutu i staviti u tu mokru ilovaču i zatrpati ga zemljom. Drži se Kur'ana i sunneta i prenesi ga na drugog, a tebi neće štetiti dalalet krivi put onih koji su se zabavili ovim svijetom فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت koliko ljudi iskreno kaže la ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah koliko iskreno govore la ilaha illa Allah mnogi govore la ila ali iskreno znači da ti je Allah Bog i nije ništa drugo na dunjaluku nije ti žena Bog nije ti posao tvoj Bog nisu ti djeca tvoji bogovi nije ti dunjaluk tvoj Bog zbog koga živiš i umireš i voliš i mrziš i zbog koga radiš i žrtvuješ se već je to Allah uzvišeni Allah كبائر يحتوي سمكا وحوت Kada ti neko kaže boj se Allaha, odgovori mu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 свему ономе што сте радили позабавићемо се укратко значењем ог куранског ајета ја ايха الذين امنوا ovi koji povjerovaste znamo da nam Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu kaže kada čuješ Allaha da te doziva i kaže ja i juhelladina amanu ovi koji vjerujete onda dobro poslušaj obrati pažnju jer je dobro koje ti se naređuje ili zlo koje ti se zabranjuje dakle dobro je koje trebaš da uradiš ili zlo koga treba da se kloniš dok te Allah doziva doziva nas imanom što znači ovo je jedan od mnogobrojnih delila i i jasnih dokaza da dijela ljudska ulaze u u iman jer imanom nas Allah doziva što znači ako ste mu'mini onda se odazovite a na nekim mjestima čak Allah kaže in kuntum tu'minu ne billahi vel jomil ako vjerujete Allaha i sudnji dan što znači ako to tako ne uradite onda u vašem vjerovanju u Allaha i sudnji dan to jeste da ćete pred njim odgovarat ima nešto što nije u redu morate se ispravljati iman vam nije ispravan koliko i koliko ima naredbi o Kur'ani Kerimu dozivanja ovih ja ejuhalladina amen o vi koji vjerujete o mu'mini tu se na svakom od tih ajeta naš se iman ispituje Pa ako čovjek kada čuje neku naredbu, u tome momentu ne može da je izvrši, onda digne dovo Allahu pa kaže Allahu dragi ja ti se odazivam onako kako mogu, pa mi pomozi da ja to uradim. Olakšaj mi to. Želja mi, ali ja to ne mogu učiniti. I kao što Resulullah ali sam sam kaže, kada vam nešto naredim, onda to izvršite, a kada vam nešto naredim, koliko ste u mogućnosti, a kada vam nešto zabranim, onda se toga klonite. Jer za zabrane ne treba poseban trud, a za naredbe je potreban trud, pa čovjek u naredbama uradi koliko je u mogućnosti. Ja i ljudina amenu ovi koji vjerujete. Aleikum enfusakum. Brinite se o sebi. Jedna naredba. Pozabavite se sobom. Šta znači ovaj ajet pozabavite se sobom? Znači li to nek se svako sebi zabavi? Nek se ne brine o drugima? Druge ostavi? O sebi se pozabavi i nije te, te briga šta ljudi radi. Ajet po ovakvome prijevodu bi tako značio o sebi se brinite ali ovdje se postavlja drugo jedno pitanje pitanje gdje su toliki ajeti i hadisi koji nam govore o naređivanju dobra i odvraćanju i zabranjivanju zla znači li da ovaj ajet ukida propis naređivanja međusobnog dobra i odvraćanja od zla koji je tačno značenje ovoga ajeta o vjernici brinite se o sebi ustao je Ebu Bekr radijallahu anhu među ashabima i reče im o ljudi vi učite ovaj ajet a ne stavljate ga na njegovo mjesto koje mu pripada to jeste ne znate njegovo značenje ili pogrešno ga tumačite ja sam čuo Božijeg poslanika alaihissalatu wasalam da kaže da kaže kada ljudi vide zulumčara zalima a ne spriječe ga uzlo Allah može dati da ih to zlo sve obuhvati ovaj hadis je sahih što znači Ebu Bekr radijallahu anhu objašnjava ashabima da se ovim ajetom ne dokida naređivanje dobra i zabranjivanje zla. Znači da ovaj ajet ima jedno svoje posebno značenje. A onda u jednom drugom rivajetu koji se nalazi u sunanu Ebu Davuda i u sunanu Etirmivije i za koga kaže da je Hasanun Garib prihvatljiv je hadis da je Boži poslanik alaih sato selam rekao naređujte dobro i odvraćajte od zla. Pa kada vidite da je škrtost ovladala, da ljudi su se poveli za škrtošću, da slijede svoj dunjaluk i kada vidiš svakoga da je zadivljen svojim mišljenjem, ne prihvata ničije drugo onda se ti prihvati sebe i o sebi pozabavi a ostavi ljude u onome u čemu su onome ko se prihvati svoje vjere u takvome vremenu njemu pripada nagrada koliko pedesetorici od vas držanje vjere u tome vremenu je kao da čovjek drži žeravicu u svojoj ruci pred vama su teški dani dani sabora strpljivosti izdržljivosti ustrajnosti je treba ustrajati ostati ispravan pa pitaju ashabi Božih poslanika ali i zato selam jer je li takvima pripada nagrada 50-orice od njih ili 50-orice nekog od nas a on im odgovara ne već nagrada 50-orice nekog od vas pa kada vidite da su se ljudi dakle iz ovog hadisa razumijemo kada vidite da su se ljudi pozabavili dunjalukom da im je to postalo najpreće kada vidite da je škrtost ovladala ljudima da je svak zadivljen svojim ličnim mišljenjem i ničije drugo ne prihvata onda se pozabavite sami sobom i onda vam neće nauditi da lalet i zabluda onih koji su na krivome putu ako vi budete kako treba na pravome putu Ja ejuha allazina amanu ovi koji vjerujete alejkum anfusakum brinite se o sebi dakle ovaj ajet tam govori o jednoj posebnoj situaciji o posebnim vremenima i ne može se reći za ovaj ajet da se njim ukida naređivanje dobra i zabranjivanje zla brinite se o sebi u tim teškim vremenima gledajte vi da ne odete na krivi put la ja durrukum men dalla idehtedejtum neće vam nauditi oni koji su na krivome putu ako vi budete kako treba na pravome putu drugim riječima nemojte se povesti za njihovim dalaletom nemojte popustiti vi u svojoj vjeri jedan od vrlo važnih principa tumačenja Kur'ana, tefsira, jeste da čovjek ne uzme jedan samo ajet iz Kur'ana i neovisno od drugih ajeta da ga prevodi i tumači. Već treba da vidi taj kontekst. U kom kontekstu je naveden ovaj ajet. I zato se Kur'an ubraja u najveću mođizu. Između ostalog, što su njegovi ajeti tako sjedinjeni kao da je odjednom objavljen a bio je objavljivan u periodu od 23 godine u periodu rata i mira u periodu blagostanja i u periodu proganjanja u periodu kada su imali ashabi i u periodu kada nisu imali u raznim situacijama kao da je jedna cijelina i ne možeš primijetiti gdje je ajet kada objavljen koji posebno da je to u različitim periodima i u različitim događajima već je to jedan kontekst početak sure odgovara kraju sure sredina se uklapa i sa početkom i sa krajem jedna cijelina pogledajmo na jedan ajet ili dva prije ovoga. Wa idha qila lahum i kada im se kaže kome onima koji su na krivome putu na dalaletu ta'ala dođite ila ma anzala Allahu wa ila ar-rasul Allahu i njegovom rasulu to jeste Kur'anu i sunnetu kad im se kaže prihvatite se toga kalu oni odgovaraju hasbuna nama je dosta dovoljno ma wajedna alaihi abaena ono na čemu smo zatekli naše pretke dakle kada im se kaže držite se Kur'ana i sunneta oni kažu mi ćemo našu nacionalnu tradiciju mi ćemo ono na čemu smo na, zatekli naše pretke pa ima Allah onda postavlja jedno pitanje u kome je istovremeno i ukor أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون zar i tada će slijediti svoje pretke kada njihovi predci nisu znali ništa niti su bili na pravom putu zar će ih i tada slijediti e u takvoj situaciji kada vi kažete istinu i kada je prenesete ljudima a oni je budu odbacivali u tom slučaju neće vam štetiti neće vam nauditi dalalet onih koji su na krivome putu la yadurrukum man dalla idhtadit onda se sobom pozabavite i nemojte da vas povede taj njihov dalalet pa da vi počnete izmišljati u vjeri mijenjati u vjeri i da vi počnete kako se kaže prilagođavati vjeru društvima i drugačijim vremenima to je Allahov hak i to se ne može niko ne ima pravo u to da dotiče u tom slučaju vi se još jače prihvatite onoga šta je Allah objavio i šta Resul Alisat Salam kaže nemojte se vi povoditi za takvima U tome slučaju da spomenemo i ajet još prije jedan gdje Allah kaže ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin Allah nije propisao ovo što smo proučili to su imena stoke koju su mušnici u džahilijetu nazivali ovim imenima Behir Saibe Wasile Ham četiri imena stoku su dijelili na onu koja bi više puta rađala mušku na onu koja je ovo ili ono pa je nisu klali jednu stoku nisu nikako klali ostavljali bi je da živi drugu koja bi uginula jeli su muški mimo žena ako bi plod te stoke izašao neoblikovan i mrtav onda bi i muškarci i žene jeli to To su bili džahilijetski običaj. I potom je jedna sura posebno dobila ime, a to je sura El Ed'am. Ko hoće, kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu, ko hoće da vidi džahilijet koji je bio onda, neka prouči suratul Ed'am svašta su izmišljali u ovoj vjeri drugim riječima govorili su ovo je halal, ovo je haram ovo se smije jest, ovo se ne smije jest ovo smiju ljudi jest, ovo smiju samo žene jest i tako dalje pa im Allah kaže وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا Allah to nije ništa propisao već oni koji ne vjeruju يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ izmišljaju lažna Allaha wa ekseruhum la yaqiluna većina ljudi većina njih pameti ne imaju nikakve kako to izmišljaju na Allah jesu uveli posebne namaze jesu nekakve posebne bidate uvjeri uveli pa izmišljaju lažna Allah jesu uveli neku drugu vjeru oni su uveli u svoj život propise koje Allah nije objavio bez obzira radilo se to o tvome namazu o tvome postu radilo se to o hađu zekijatu ili o tvome jelu ili nečemu drugome samo pravo Allah uzviženi te barehe o ta'ala ima da to propisuje i niko drugi znači bilo šta dozvoljavati ili haramiti mimo Allahovog zakona radilo se to o čisto vjerskim propisima ili dunjaličkim to izvodi iz vjere neuzobila miješanje u takve poslove ali većina ljudi pameti ne imaju jer da imaju pameti ne bi to radili kao što da dan danas imamo kažu ima mali hađ kad se ode na to i to mjesto mi obavio mali hađ pa onda kažu imamo koncerte kojima se duša razgaljuje i tako dalje mimo Kur'ana o ida tutla alejhim ajatuna kada im se uče naše ajati walla mustakbiran ka en lam jesmaha okrene se ohol kao da ih i ne čuje neće zaplakat kad se uči Kur'an a plaće kad sluša ilahije i kaside. ide i ne sluša Kur'an ali rijetko kad sluša kaže pa kaže jedan od mufesira ovaj ajet o vjernici brinite se o sebi znači neće vam nauditi da lalet onih vaših predaka koji nisu bili na pravo na putu to što su oni izmišljali u vjeri to vama ništa neće škoditi ako ste vi na pravome putu ima i koji kažu ne škodi vam dalalet mušrika lice mjera i ehli kitabija ako ste vi na pravom putu ima i koji kažu ne škodi vam neće vam nauditi dalalet i krivi put ehli kitabija ako daju džiziju ako ispunjavaju džiziju ali U svakom slučaju ovaj ajet ne znači ukidanje propisa emra bil maruf, naređivanja dobra i zabranjivanja zla. Već znači čak potvrdu toga propisa. To jeste da se mora naređivati dobro i odraćati od zla. Jer ovaj ajet prije citiranog nam govori وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ Kada im se kaže dođite onome što je Allah objavio njegovom Resulu oni to odbijaju što znači da već postoji pozivanje na pravi put i što znači da postoji pozivanje na dobro i odvraćanje od zla Abdullah ibn Mubarek kaže alejkum enfusekum brinite se o sebi to jeste ovi muslimani Brinite se o sebi, a nije vam briga onima koji su na dalaletu. To jeste sobom se pozabavite svojom zajednicom i svojim društvom, pa međusobno pozivajte na dobro i odvraćajte od zla. Aleikum anfusakum. Sebe se držite. A svakako, čuli smo rivajete, Božijeg poslanika, ali sad selam, da nam govori da će doći posebno jedno vrijeme, kada budete pozivali na dobro i odvraćali od zla, a od zla se to neće primati. U tom je slučaju sobom se pozabavite. Došli su Abdullah ibn Omer radijallahu. Ljudi u vremenima iskušenja, fitneta, pa kažu da Bogu da hoćeš šutit, da ne naređuješ dobro i ne odvraćaš od zla. Kaže, ja sam čuo Božeg poslanika, ali sad sam da nam kaže, neka prenese prisutni odsutnima mi smo bili prisutni a vi ste bili odsutni tada mi to moramo prenijeti nego je nego će doći vrijeme kada će ljudi pozivati na dobro i odvraćati od zla a neće od njih biti primljeno onda alejkom enfusekom onda se sobom pozabavite onda vam neće škoditi tuđi dalanet a vi ste prenijeli ono što je bilo na vama hmm la yadurrukum men dalle ide tedeitum neće vam nauditi oni koji su na krivome putu ako ste vi kako treba ilallahi marji'ukum jami'an Allahu vam je povratak svima dakle staćete pred njega ovaj završetak ajeta podnosi dva značenja to jeste ovo je obećanje i prijetnja u isto vrijeme kako to može biti to može biti samo u Allahovom govoru nigdje drugo i obećanje i prijetnja u jednim te istim riječima Allahu ćete se vratiti onima koji su na pravome putu pa će vas Allah nagraditi a onima koji su na krivome putu i vi ćete se Allahu vratiti pa ćete naći ono što ste zaslužili tamo fejune bi okom pa će vas o svemu obavijestiti bima o svemu malome i velikom bil levi kontum tamenu o svemu onome što ste vi na Dunjaluku radili dakle držite se pravoga puta naređujte dobro i odvraćajte od zla a kada vidite da ljudi neće to prihvatiti onda se sobom zabavite i neće vam štetiti dalalet onih koji su na krivome putu. Bilo da se zabavite sobom kao pojedincima ili sobom kao svojim džematom, svojom zajednicom. Dakle, jednostavno rečeno ovaj ajet o vjernici sobom se pozabavite ne znači da se njime dokida naredba naredba dobra i zabrana zla naređivanje dobra i zabranjivanje zla već on označava tahsis tahsis znači da u određenim vremenima i određenim situacijama se svodimo samo na sebi u pozivanju na dobro i odraćanju od zla a nikako to ne smije biti nikome opravdanje da se sobom odvoji od svoga društva od džemata muslimana da se ne brine o opštim poslovima muslimana jer onaj ko i ne osjeća, ko ne osjeća za muslimane i ko se ne brine o poslovima i pitanjima muslimana i o muslimanskim brigama muslimanima ne pripada već znači aktivno učešće u zajednici muslimana s tim što kad vidi da su fitneti nastali onda će se tih i takvih ljudi kloniti i držati se ili te svoje male skupine ljudi kao što vam Resola ali sad sam kaže bede el islamu gariben počeo je islam sa pojedincima i vratit će se na kraju na pojedince ili da se sam sobom pozabavi da ne skrene on u tim vremenima fitnjeta i iskušenja da on sam ne skrene sa pravog puta u vezi naređivanja dobra i zabranjivanja zla. Drugim riječima rečeno, da li je dozvoljeno u određenim situacijama kada se vidi zlo rukom spriječiti, rukom silom. I kakvo je tumačenje hadisa Resulullahovog sallallahu alaihi ve sellem u kome kaže men ra'a minkum munkaran fel yugayirhu bi jedi onaj ko vidi od vas zlo neka ga promijeni svojom rukom, znači silom. Fa illam yastati fa bi lisanihi, a ako ne može onda svojim jezikom. Fa illam yastati fa bi qalbihi, a ako ni to ne može onda svojim srcem. Wa zalika ad'afu iman a to je najslabiji iman. Iz ovog hadisa prividno može se shvatiti da prvo sa čime čovjek počinje ispravljati nešto jeste sila snagom pa onda riječima pa onda srcem ali u praksi nije tako niti se to kada se zadobimo ovaj hadis može iz njega razumjeti prvo sa čime čovjek se suprostavlja nekom munkeru i nevaljalštini jeste srce moraš to što je negativno prvo svojim srcem prezreti jer ako silom ispravljaš a ti u srcu to ne prezireš onda je to munafički postupak spriječavanje nečega a ti sam u sebi ne osjećaš da je to loše znači da radiš radi nečega drugoga dakle prvo je potrebno u srcu da čovjek zanijeće to i da se u srcu svome tome suprostavi i da ga prezre. Zatim, veliko pravilo u davetu, pozivanju na pravi put, jeste da kada možemo manjim sredstvima doći do određenog cilja, ne treba upotrebljavati veća sredstva od toga je i ovo ako možemo riječima to spriječiti onda ne treba i pogrešno je snagom, silom ili rukom to otklanjati jer je dovoljno nekome reći riječima pa će poslušati nekome kada bi silom prišao ne bi ti prihvatio ali riječima hoće dakle prvo srcem zatim riječima ako ne htjedne riječima onda ide taj treći stepen onda silom ali to silom ima svoje svoje šartove, svoje uslove. Prvi uslov je taj da to neće proizvesti veću negativnost nego ta tu koja već postoji. Dakle, da neće veliku negativnost iz sebe proizvesti. Dalje, da si ti od onih koji si u mogućnosti to sprovesti u nekim slučajevima se to ograničava samo na vladara kao što je i kametun hudud uspostavljanje šariatskih kazni za krađu za ubijstvo za nemoral za ridet to jeste izlazak iz svoje vjeri dini islama za kad to jeste obtužbu bi gajri hak za Allahove propise vezane za okubat kazne koje su određene te kazne se vraćaju vladaru da ih on sprovodi ili džematu muslimana koji u određenom vremenu i prostoru imaju el menea imaju svoju snagu imaju vojsku, imaju jedan svoj sistem da mogu to sprovesti i da imaju kadiju, da imaju da se može to sprovesti u toj situaciji dakle, kada uzmemo sve to u obzir, onda ćemo doći do zaključka da li čovjek smije nešto uraditi ili ili ne smije u konkretnom slučaju koji u pitanju koje je postavljeno vezanom za to da li će čovjek kada vidi negativnosti kod drugog osobito kada se radi o imamu da li će to spriječiti rukom odgovor je da sada u ovoj situaciji to ne čini jer bi to bilo povodom drugima koji ne vole i ne žele da se čuje Allahova riječ i sunnet Resulullah ali i sad sam da se u potpunosti to spriječi pa bi iz toga proizašao jedan veći munker jedna veća negativnost nego što je ova postojeća ali na nama je da na dobro kazujemo i da odvraćamo od zla ili precizno prevedeno da naređujemo dobro i zabranjujemo zlo tu se već osjeti prisustvo ovaj uticaje na, narediti je drugačije nego samo pozivati na dobro naređivati da se radi dobro i zabranjivati zlo ali čovjek će u granicama svoje mogućnosti svoje djeci svojoj ženi što se tiče djece Resulullah ali sad sam kaže učite svoju djecu od sedme godine namazu a od desete ih i udarite zbog namaza dakle to je naredba a ti si taj koji si glavni u svojoj kući drugo kod žene isto tako ajet وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ i naređuj porodici svojoj da obavljaju namaz to je naredba to mora izvršiti I ti si taj koji tu naređuješ. Pa će sada za početak poslušat što mora, a kasnije će poslušat iz ubjeđenja. Walemma yadkhulul iman fi qulubikum. Još ima nije se učvrstio u srcima, ali kad uđe inshallah u srca, kada se učvrsti, onda neće biti potrebe da se to podstiče i da se naređuje, već će samo se obavljati. Dakle, u granicama svoje mogućnosti i u granicama svoje odgovornosti. Pa ti ćeš uraditi koliko je u tvojoj mogućnosti, onaj drugi će uraditi u svojoj mogućnosti i la jadurruku men dalle i dehte dejtun. Neće vam nauditi onaj koji je na krivom putu ako ste vi kako treba. Ako ste vi kako treba, nasirati mu s takimu Kur'ana i Sunneta i ako ste izvršili ono što ste dužni da izvršite od sebe. Čemu vas je Allah zadužio? U tome slučaju, onda nam neće škoditi dalalet, krivi put, oni koji su na krivom putu. Ali u svakom slučaju, ovo nije vrijeme kada se, kada se to smije rješavati silom, već treba u svakom slučaju posebno u takvim situacijama kada se nađemo u džamijama poštujući te Allahove kuće da se u njima glasovi ne podižu i da ne bude čovjek uzrokom fitneta u njima dužnost je da svakako da poziva onako kako je najljepše da kaže jer tvoj čvrst delil tvoj čvrst dokaz to što ti kažeš Allah to kaže to ti je jače nego da nekoga udariš Allah to kaže njegov resul ali za to naređuje svaki pametan, normalan čovjek ima da prihvati to. A ti nekoga kada bi uzeo i uzemlju ga utirao, neće primiti. Ako, ako nije za toga. A, tako da, najveće tvoje oružje jeste jasan i čvrst i čist dokaz. Allah ti to kaže, boj se Allaha. Pa će to što kažeš, boj se Allaha, nekome iman povećat a nekoga još više srozat وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ i kada mu se kaže boj se Allaha ehadethul izzetu bil ism njega uzme ponos toga grijeha fe hasbuhu jehennem njemu je jehennem dovoljan dosta će mu jehennem bit Kad mu kažeš boj se Allaha, on tebi kaže boj se ti Allaha. Kad mu kažeš boj se Allaha, kaže ti ko da se ja ne bojim Allaha. Kada ti neko kaže boj se Allaha, odgovori mu Allahumme ja'alna min al muttaqin. Bože, učini nas od onih bogobojazni. A ne moj odgovarat na to. Kada mu kažeš kuranski ajet, to Allah kaže. Pa on okrene leđa digne glavu mjesto da se pokori da kaže sami'na wa ata'na ma kana li mu'minin wala mu'minati ne može se desiti ni vjerniku ni vjernici Iza kad Allah wa Rasulu emren, kad Allah i njegov Rasul nešto prezude, en je kuna lahum al khijaratu min emrihim, da oni mogu birat, hoće ili neće. Ne ima to. Dakle, najveće oružje i najveća snaga je to što mu kažeš Allah ti to kaže to nisam ja izmislio to je tvoja vjera to je ono zašto će te Allah sutra pitat na kijametskom danu staćeš pred njega ne ima nikog od nas da Allah direktno sa njim neće razgovarat neće biti između Allaha i njega prevodioca sa svakim pojedinačnom Pa šta Allahu odgovor? Zar misli čovjek da je to smrt i ništa više? Da je to grob, zemlja, raspadanje i ništa više? Nije nedobog. A neki će poželiti da je to. Užasno je pomizao kada insan samo se zamisli nakratko da mora doći dan kada kada će ga njegovi najbliži ponijeti na tabutu i staviti u tu mokru ilovaču i zatrpati ga zemljom. Zašto ga zatrpat zemljom? Do juče bio u svili i kadifi, do juče je bio u čistoći i na mirisanoj odjeći, a sada će ga u zemlju staviti. Zašto? Da truhne tamo. Da se raspada. Jesi To je užasna pomizao. Ali će to neki poželjeti. Jakulul kafiru ja lejteni kuntu turaba. Kada će kafir reći da sam Bog do prašina ostao. Da nisam proživljen. Jer valja ti bit proživljen. Onaj ko te prvi put stvorio, drugi put će te isto tako. Nije mu teško. Koji ne zaboravlja pa šta onda onda budi svjestan toga kada ti se kaže kaže Allah odmah skoči na noge budi spreman prihvatam se mi'na vatana nije mi tako Boga mi teško li se tebi ne uzobila znači da ne poštuješ svoga gospodara koji te je stvorio koji te u sekundi može rastvoriti pred čijom veličinom strepe nebesa i zemlja ali ovaj insan ovaj sičušni čovječuljak se uzoholio i misli da može koliko hoće može kako hoće ali neće koliko hoće jer nisi došao na Dunjaluk svojom voljom niti ćeš sa Dunjaluka otići svojom voljom koliko je ostalo od tvog života to je važno pitanje ko to od nas zna da odgovori koja to klinika koji to konzili ljekara ne ima toga niko od nas ne zna koliko će živjeti možda je pola života mu prošlo možda je ostalo vrlo malo još to Allah jedino zna kada je tako drži se Kur'ana i sunneta i prenesi ga na drugog a tebi neće štetiti dalalet krivi put onih koji su se zabavili ovim svijetom kada Allah hoće nekoga da kazni onda ga dadne pa se zabavi ovim dunjalukom kao što je dao faraonu dunjaluk kao što je dao karunu dunjaluk kao što je dao tolikim dunjalučarima pa je taj dunjaluk još više zaveo a taj dunjaluk njime se šeitan igra u očima tih dunjalučara i tih kafira وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ Žejtan im je uljepšao njihova djela. ولا أزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين شيطان يركو ja ću im uljepšati i ukrasiti na zemlji i sve ću ih na krivi put odves illa ibadeke minhumul muhlasin osim tvojih onih iskrenih robova od hiljade jedan od hiljade jedan samo a takav će biti i prosjek ulaska u džennet ne od sto nego od hiljade jedan ide kad je to tako čovjek se mora zamisliti nad, nad svojim odnosom prema Allahu uzvišenom te barakavu koliko ljudi iskreno kaže la ilaha illallah Muhammed Rasulullah koliko iskreno govore la ilahe illallah mnogi govore la ilahe ali iskreno znači da ti je Allah Bog i nije ništa drugo na dunjaluku nije ti žena Bog nije ti posao tvoj Bog nisu ti djeca tvoji bogovi Nije dunjaluk tvoj Bog zbog koga živiš i umireš i voliš i mrziš i zbog koga radiš i žrtvuješ se, već je to Allah uzvišeni. La ilahe illa Allah. Čega žive? A samo si za Allaha i ti si Allahov vojnik. Wa ma ja'lamu junude rabbike illa hu i Allahovu vojsku niko ne zna osim on i takav kad digne ruke Allahu i kaže ja rabbi Allah zbog takvog naroda zna uništiti fenada fi zulumat pa je Allaha pozivao u tminama festeđebna lehu pa mu se mi odmah odazvasmo smo pa Lutov narod sav helađbi, pa Nuhov narod sav helađbi, dova, rabbi, la tever alel ardi minel kafirine dejara, Bože, nikoga na zemlji od kafira ne ostavi, in neke in te verhum, jer ti ako ih ostaviš, judillu ibadek, oni tvoje robove na krivi put odvode. ولا يلد إلا فاجرا كفارا i ne rađaju nikoga drugog osim teškog griješnika i velikog kafira pa i Allah sve do jednog helaču učini uništi dovom jednog svoga roba iskrenog roba budi uz Allaha وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا a Allah je taj koji puno zahvaljuje i koji vrlo dobro zna ne zaboravlja neće ti to zaboraviti nikad to je to na seđu Allahu past klanjati iskreno dva rekata te obe doći čovjek izlazi iz svojih grija kao od majke rođen zar je to teško Ali šeitan je toliko obuzeo čovjeka da to što je lako postane teško i nemoguće nekomi. A kad šeitan traži dođi mi i po svu noć nemoj spavat i kradi i laži i varaj i radi i radi onda se sluša šeitan. A kad Allah traži puno manje onda se čovjek razlijeni. Tu je ta akida. Akida Tu je to naše la ilaha illallah. Hadis je istina koji kaže, ko kaže iskreno la ilaha illallah, ući će u džennet. Ne ima sumnje u to. Ko kaže iskreno la ilaha illallah, nek se svak nad sobom zapita. Je li nam Allah najpreći stvarno? Jer se Allahu ne pokoravamo samo u namazu, nego uvijek kada se Allahovo ime spominje mi smo prvi je li to namaz, je li to zekat je li to post, je li to džihad je li to hađ, je li to pomaganje je li, je li to zajednički rad je li to učenje na Allahovom putu je li to dava bilo gdje ali ne mogu treba mi linija ne mogu, treba mi satelit ne mogu, trebaju mi ta, trebaju mi ta i ta kola treba mi ovo, treba mi ono i čovjek postaje rob dunjaluka koga proklinje Resulullah sallallahu alaihi ve sellem te'i se abdu dinar te'i se abdu dirhem te'i se abdu hamisa nesretan bio rob i dinara i dirhema i rob košulje do te mjere se čovjek spusti te'i se wentekes bio nesretan i naopako mu sve bilo Ako se natrnuo da Bog da ga ne izvadio, Resulullah ale sam sam kaže. Što znači najmanji dunjalučki problemi će mu biti ko brda, kao planine. Problem osiguranja, problem dnevnice, problem ovoga, problem sitnica živi od problema. Dunjaluk mu čitao problem. Ne ima vremena za Allaha. Što? Što? kazna od istog onoga gdje je zaslužio. Ne su la zaboravili na Allaha fe ensahum enfuseum bujrun. Pa je dao da sa, sami na sebe zaborave. Wallah jedno kad pitaš kaže ti wallah ne imam vremena sam za sebe. Dobro si došao. Dobro si do guru sam si sebe nogama u propast bacio. Helaci sam sebe učinio. Što? Ne imaš vremena za sebe, a imaš vremena za sav dunjaluk, za sav svijet? Pa gdje je tu pamet i gdje je tu razum? Hoće li ti iko sutra doći, čak i tvoj otac i tvoja mati, tvoji najbliži, da ti pomognu u tvom mezaru, da ti pomognu kad staneš na kijameskom danu i budeš polagao svoj račun, ko će ti tada pomoć mimo uzvišenog Allaha? Kom je si bio Asija i griješan? ne ima toga lejse lehum min duni Allahi kašife mimo Allaha ne ima pomagača i onoga ko će otkloniti neugodnosti lejse lehum min duni Allahi velijun vala nasir ne ima toga ko će im mimo Allaha uz njih stati i ko će im pomoći samo Allah kada će Resulullah sallallahu alaihi ve sellem govoriti Allahumme sellim sellim Bože spašavaj, spašavaj. Dakle, ovdje na ovome dunjalučkom svijetu čovjek se priprema za ahiret. I svoju akidu i svoj iman preispituje svakdje i na mnogim mjestima. Mi bivamo ispitivani i iskušavani. I prema tome nam se i daji koliko si uz Allaha Allah će još više biti uzate ko mi se približi koliko pedalj ja mu se približim koliko lakat ko, mi, ko prema meni ide ja prema njemu hitam to je hadis kuci učini jedan korak prema Allahu Allah će tebe sebi približiti puno više koraka to je to to je taj šehadet la ilaha illallah živjet za Allaha jer vidiš da ovo je Allah stvorio i da Allah ovim svim upravlja i zato jedan mu'min gleda Allahovim očima i Allahovim nurom gleda onim čemu ga je Allah poučio i što mu je dao od imana i ne može biti dunjalukom mu'min jedan prevaren već gleda dunjalu kao sredstvo koje će opet upotrijebiti Allahu u itatu Allahu u pokornosti a kako ćemo biti Allahu u pokornosti Resulu Muhammedu Resulullah Muhammed je Allahu poslanik ali sad to jeste ugledajući se na njega radeći po tome bit ćemo Allahu zadovoljstvo na nama je da shvatimo prihvatimo i radimo po istini a neće nam škoditi to što su se mnogi dunjalukom zabavili i to što će sutra prazni ruku u kabur otići i neće sa sobom ništa od ovog dunjaluka ponijeti Nama to neće škoditi ako smo mi svoju dužnost i obavezu izvršili. A jesmo li svoju dužnost i obavezu izvršili? Boga mi još dosta i dosta treba raditi. Da bismo koliko bilo ovih velikih obaveza i odgovornosti ispunili. Prvo na sebi, u pogledu sebe, mi hoćemo da smo daje, da smo pozivači na Allahov put, to je nešto najbolje, najljepše. Najljepše prenesi koliko znaš ali Boga mi kod nas ima još dosta toga što treba da se uradi mi sami kod sebe pa onda na drugi da prenosimo pa onda u svojim porodicama ve enzir aširetekel akrabin i opominji svoju bližnju rodbinu pa onda dalje i dalje tako će nam ako voda inša Allah biti mjesta na ahiretu drugačije ne imamo kud a nam ako nam dunjalog bude preći ako ne budemo zaista bili skroz u potpunosti na Allahovoj strani ako ne budemo Allahovi ne ima ništa od nas iz kale lehu rabbuhu Eslim, kada mu reče gospodar njegov Ibrahimu a.s. Eslim, Allahu se u potpunosti predaj kale Eslem tebe rabbil alemin. Šta znači musliman? Onaj koji je predan Allahu. Ništa ne znači nositi ime musliman i muslimansko ime nositi. To Allahu ništa ne znači. Allah ne gleda u vaše imetke i u vaše likove već Allah gleda u vaša srca i u vaša dijela ono kako radite po tome će vam biti kako radili tako ćete i požnjeti ništa drugačije nemojte očekivati da iznikne nego samo ono što ste vi juče zasadili a to je na ahiretu ne očekujte plodove nečega drugog osim onoga što ste na dunjaluku vi posijali i zasadili na nama je da radimo a neće nam škoditi kada radimo, uradimo i odradimo šta treba neće nam škoditi i neće nam nauditi oni koji neće da prihvate istinu sami su oni našti